Ben seni severim candan ileri Ben seni severim candan ileri Her dem sana yandım candan içeri Her dem sana yandım candan içeri Gözlerine bakıp daldım içeri Gözlerine bakıp daldım içeri Anında bağlanıp kaldım içeri Anında bağlanıp kaldım içeri senin aşkın bize can verir canan. Senin aşkın bize can verir canan. Canana can feda olsun ey canan. Canana can feda olsun ey canan. Seni gördüm orada Hak ile yanan seni gördüm orada Hak ile yanan anında bağlanıp Kaldım ey canan anında bağlanıp Kaldım ey canan ne yazarsın Ahmet bütün bunları Ne yazarsın Ahmet bütün bunları Giderir elbet bin türlü bunları Giderir elbet bin türlü bunları Sana bakınca hep gördüm bunları sana bakınca hep gördüm bunları Anında bağlanıp attım onları Anında bağlanıp attım onları